Ses gelmiyor oh Pay, pay pay, ay, ay ay. Ver bakayım aklı. Ee, eh, eh, eh, Gördüm manitayı mekanın çıkışta camı açtım hmm, Acil yanaştım o da hasta oldu ilk bakışta Dedim ki sus hemen gidelim aşkım Acil radyodan sesi açtım Çalıyor labelce beş pedal Kız dedi bu şarkıyı çok seviyorum Aşkım vallahi sana helal Işıkta durdum pişler yanaştı Dedi ki kalkalım bende Honda var Benim kız bir anda bana yanaştı Dedim ki yarra yedim bende turbo var Geçtim hepsini döndüm köşeden Yaşadım hayatı hep neşeden Bebeğim ben sevemem seni Tripsin hep pişeden Tamam tamam tamam Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam tamam tamam Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tamam tamam Oğlum beni gerçekten yanlış anladın Tamam tamam tamam Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Keyfim hep süper C5 rap süper Onlar eleştirir baba borç sürer Yoktu eskiden onlar aptal Boş geldi boş yine aradan Brum çok hızlı arabam gelirse gelsin Canım yoksa ben seni aramam hey Ne oluyor sana kızım öl demeler Yaptın instadan bana göndermeler Bıraktığımda bana dön demeler Dön demeler bana dön demeler Senin unuttum ismini neydi ya Bana neydi ya Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Tamam tamam tamam Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam tamam tamam Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tamam tamam tamam Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam tamam tamam Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tam tam tam tam Tamam tamam tamam tamam Tamam tamam tamam Tamam tamam tamam tamam Tamam tamam tamam